Yəni, biz onlara deyirik ki, birinci qardaş, birinci bu rəy sən kim deyib? Bu kimin rəyidir? Hansı alimin? Bunu sən özündən deyirsənsə, bu qocibvər. Bu sənin rəyin keçmir burada. Bu iddia böyük iddiadır. Necə yəni bütün alimlər hamı namaz qılmayan kafir görüb? Bu səhv fikirdir. Bu səhv fikirdir, əlhamdülillah. Kitablar mövcuddur. Əbu Hanifə görməyib, Malik görməyib, Şafi görməyib, Əhməd görməyib bir dənə rəydə, bir dənə rəydə görüb, amma məhzəbin özündə görməyən rəy daha güclüdür. İbn Teymiyyə görmür, İbn Qeyyim görmür, hər hansı bir dənə kitab yazır bu, bar bu barədə. Mən hələ məşhurlan deyirəm. Məhəmməd ibn Əbdülvahab görmür. Hələ məşhurlan deyirəm. Sadəcə əslində məşhur rəy bu idi. Namaz qılmayan kafir deyil. Sadəcə Saudi alimləri, Saudi alimləri çoxsu orada ölkələrinə görə, ölkələrin vəziyyətinə görə təmbəllik olmasın və s. biraz ciddi olsunlar deyə o bir şey rəyə üstünlük veriblər. Kafir rəyinə. Amma orada da hamı təkfir eləmir. Məsələn, hal-hazırda mufti kafir görmür. Mufti kafir görmür, xüsusən də həmbəli məhzəbində məsələn, deyirəm, məhzəb özü kafir görməyən rəyi daha üstün sayır. Sadəcə o bir şey rəyi məşhurlaşıb, Saudiyada şeyxlərin öz ölkələrinə görə bu rəydə çox, çoxsu bu rəyə deməsi. Amma əksinə, bundan qabağa o birisi rəy daha güclü idi. Hamı ittifaq edib inkar edəndə. Ona görə sən ona deyinə ki, get, oxu hələm, get, bax, sənə düzgün çatdırmayıblar. Amma qaldı ki, Quranda ayələrlə, məsələn, Quranda ayələr ümumidir, həmçinin hədislərlə. O, Peyğəmbər salsın buyurub ki, müsəlmanla kafirin arasında fərq namazdır. Kim tərk eləsə kafirdir. Yəni, kim inkar eləsə. Çünki kafir barədə hədislər var, heç də İslamdan çıxartmayandır. İnkar eləyənə aiddir. İttifaq inkar eləyəndədir. Amma inkar eləməyən, fərzliyin qəbul eləyən ona aid deyil. Aydın dayı ona düzgün məlumat verməyiblər. Düzgün məlumat verməyiblər. Və həmçə hədis də var ki, Peyyambər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə, səhih hədisdə bildirir ki, bəs Əgər qılmasa Allahın istəyi altındadır. İstəsə bağışlayar, istəsə əzab verər. Bu aid oldu nəyə? Böyük günahlara. Və açıq aydındır, açıq da aydın var ki, Nisa surəsində iki yerdə ki, Allah subhanət hala inna Allah lə yəxfirən yüşrəkə bihi və yəxfir madunə dəlik limən yəşə. Əl-əyə. Yəni, Allah subhanət hala bir dənə müşriki bağışlamayacaq, ondan savayı istədiyin bağışlayacaq. Namaz da istədiyin altındadır. Aydın bu məsələ və salam. Məsələn, şişirtmək lazım deyil. Yəni, problem burada nədir, qardaşlar, bu məsələdə? Bu məsələni şişirdiblər bizi. Bu cür götürmək xətadır. Yoxsa adi məsələdir. Əqidə məsələsi deyil. Fikri məsələdir. E, bəli, bu məsələ bərə rəy var, sələflərdən diyan olub. Hə, nə? Bəs salam. Yox, sən bu məsələni deməlisən. Dəvət bundan başlayır. Özə deyinə, sən Kafir görmürsənsə, mən sənə oturmayacam. Ha, özü dirəşmək. So, bunlar cahillikdir, bunlar savadsızlardır. Bunlar savadsız dəstələrdir. Təbii ki, bunların arxasında dayanan, o cür öyrədənlərin məqsədi başqadır. Burada heç də namaz qılmayan söhbət gəlmir qardaşlar. Çünki biz görürük ki, bunlar namaz qılanları da kafir görürlər. Aydındır. Bu sadəcə alladıcı üslubdur. Bilməyənə allatmaq üçün səni, baba, o namaz qılmayan. İbn Baz belə deyib. Özü İbn Bazı kafir görə saray alimi və s. və s. İşləyən, İsrailə, Çeyruza, hər şeyə. Hə. Amma dəvətdə sən anlatmaq üçün deyir, İbnbaz, Fovzan belə deyib. Amma qıradı Fovzan nədir? Amurciyadır, saray alimidir, heyz alimi və s. Ona görə anlamayın belə şeyləri. Birinci elmi, necə İbn Sirin dedi. Elmi, baxın, kimdən götürürsünüz? Bu sizin dininizdir. Hələ cahillərdən götürməzlər. İkinci gəlib sənə ümumiyyətlə belə şeylər danışır. Deyilən, qardaş, Quran oxuya bilirsən, Get Quran oxumağı öyrən. Bu sən, bu sən birinci fayda verməyəcək bu söhbət. İkinci, bunun faydası yoxdur. İkinci, qardaş, bu səndən tələb olunmayıb, məndə də tələb olunmayıb. Yəni, bu əsas məsələ deyil. Əsas biz gəlibmişik şirkdən çəkindirməyə. Hansı böyüdür? Şirk yoxsa namaz qılmayan məsələsi? Şirk. Sən böyüyü qoymusan, balacadan götürmüsən. Balaca da balaca adi məsələlərdən biridir. Hətta alimlər çox müzakirə eləməyiblər bu məsələni. İkinci də qardaş, bu dəvətin əsası deyil axı, dəvət bundan başlamır. Bunlar, bunların problemləri böyükdir. Bunlar hətta namaz qılanları kafir görür. Bunlar nəyə gətirirlər belə məsələlər? Bax, namaz qılmayandır, ətdir, dar küfürdür, tağutdur və s. Qərar gətirməyirlər hakimiyyə mövzusuna. Sən hazırlaşdırırlar. Sən öyrəşdirirlər kafir deməyə. Sadəcə namaz qılmayan məsələsi bunlar üçün nəyə lazımdır? Sən təkfirə öyrəşdirmək. Ən birinci addımdır. Çünki sən başlayırsan kafir görməyə, birinci qorxu-qorxu deyirsən, sonra öyrəşirsən. Öyrəşirsən, artıq vərdiş edirsən, deyirsən kafir, kafir, heç vecivə deyil, kafir. Hətta sonra elə dərəcə çatırsan ki, çünki bunlar elə ki öyrəşdin, o mərhələni keçdin, bunlar sənə qoyurlar qabağa ki, kafiri kafir görməyən kafirdir. Onda sən necə olursan, bir şey görən kimi dərhal təkfir eləyirsən. Ne üçün? Çünki deyirsən ki, sənə öyrədiblər ki, kafiri kafiri görməyən kafirdir, kafir deməsəm özüm olacam. Düşür bu şübhə qəlbimə və dərhal özü nərdə təcrübə. Bunlar nə olub elə? O saat kafir, o saat kafir. Və bu şübhəyə görə. Çünki birdən görməsə özü kafir olacaq. Bunlar hamısı savadsızdır, şeytani yoldur. Aydındır, bunlar şeytan vəsvəsələrdir. Çünki Quran, sünnə və sələfin fəhminə görə, qaydalara görə qurulmayan yoldur. Bunlar ixvan yoludur. İxvanın dəli forması. Hə, təkfirçilik ixvanlığın dəli formasıdır. Yoxsa o fikirlər nə üçün ixvanlıqla bağlıdır? Çünki bunlar bu fikirləri başlanğıcı ixvanlıqdır. Ən birinci Seyyid Qutb deyir ki, indi müsəlman cəmiyyəti yoxdur. Ona görə Seyyid Qutubi alimlər tənqid edəndə tənqid edə onlar məsələlərindən biri bu idi. Çünki deyirdi ki, indi müsəlman cəmiyyəti yoxdur. Onlar da indi deyiblər ki, indi hər yan Darül Küfrdür. Darül İslam yoxdur. Aydın bu fikirlər, fikir versəz, hamısı Seyid Qutubun fikirlərindən bəhrələnən e, şeytani fikirlərdir. Diri şiklər qalıb ölü şiklərlə çalışır. Onu sözdəyim. Yəni, həm də yenə hakimiyyə nəsilləri, hə. hə. Yəni, bunlar, bilirsiniz, bunlar fikir verirsiniz, bunlar la ilə illallahın da tərcih edirsiniz, deyirlər, la hakimə illallah. Hakim yoxdur, ancaq Allahdır. Bunlar hətta təyəmmüm deyirlər hakim. Yəni, dastamaz hakim. Bunlar hər şey hakim kimi başa düşürlər. Hakim kimi, yəni başqa yol yoxdur. Ona görə e, onlara cavab sən deyilən ki, onda sənin sözünə elə çıxır ki, peyğəmbərlər hamı səhv eləyib. Auzu billah. Sən peyğəmbərlər itiyamlayırsan. Necə yəni? Ölü şiklər e, lazım deyil, diri şiklərlə mübarizə aparaq. Peyğəmbərlərin vaxtında diri şiklər yox idi, var idi. İbrahim əleyhissalam geyib bütləri dağıdır. Namrud oradaydı da. Onda sənin sözünə, o balacanın sözünə elə çıxır ki, İbrahim düz eləməyib. Geyib deyərdi, ey Namrud, sən düz döyürsən. Geyib bütlərini öş. Onda Musa əleyhissalam, Musa əleyhissalam heç gedmək istəmirdi yana Fironun. Allah Taala dedi ki, ged onun yanına. Əleyhissalam. Ona görə bunlar hamısı savadsız fikirlərdir. Qardaş, şey, elmi. Bax, qardaşlarda da səhv nədədir? Bax, bunu da müşahidə edirik. Biri gəlir, bilən, ayn, mayn, bilən, belə eləyir, məsələn, ayə ərəbcə dedi, Yasin vəl Qur'anil hakim. Bilən, belə dedi, bilə, ala, bu dəhşət bilə, ala, dəhşətdir bu. Hə, hə, hələdir. Dərhal başlayırlar qulaq asmaya. Deyir ki, ha, bilirsiniz nədir, Şəhbazdan deyir ki, hamınız kafirsiniz. İnandılar. Beş nəfərdən görsən ki, ikisi deyir, doğrudan deyir, ay, doğrudan deyir, e. hə. Bunlar şübhə düşdü. Daha nə oldu, nə var ki, siz onda ayırmaq? Yox, sən deyirsən, yeməxsubi, laf Quran əzbər bilsən, sən kimsən? Kimsən, mehtibarlı elm tələbələrindən kim deyib ki, səndən elm götürmək olar? O saat belə şeylər, nəsb şeylər verin, sual verin, baxın, hər adamdan götürməyin. O saat rayonlarda pislədir. Gedirlər ayın mayınlar, balacalar. Aydındır, gey vardırsa, ərəb ölkələrində biraz gəzib gəliblər. Dubayda zaddan, başqa illərdə. Hə, gəlib müştəhid deyilirlər. Gedirlər qardaşların yana, orada çaşdırırlar qardaşları, elə yerlər var ki, meçidi tərk ediblər cəmaat. Düzgün deyil, aydındır. Əksinə bir cəmaatı meçidə yığmadan dilə meçidə gəlməyin. Bu şeytandır ki, bu. Aydındır, çünki şeytan istəyir ki, cəmaat meçidə gəlməsin. Sonra cəmaatı ittiham edilər ki, meçidə bağlı, siz özünüz meçidə qoymuşsunuz adamları. Aydındır, qardaşlar. Şey, sizin sözləriniz deyəndə, deyər, hə, İbn Bas təkvirçi olur, Hüseyin təkvirçi olur, Şeyh Olar hə. deyilər bizə. Yox. Yox, bu da şübhədir. Bu da şübhədir olanın, şübhəsi bil bilməyən qardaşları çaşdırmaq üçün. Onlar deyəndə, birinci İbn Baz təkfirçi də öldü. Əlhamdə İbn Baz təkfirçilərə qarşı sərt idi. Hətta deyib ki, onlara salam verməyin. Onlar şeytanın dostlarıdır. Aydın İbn Baz onlar barədə sərtdir mövqeyi. Sadəcə Şeyx Rahimullah bu rəyi üstün tutub, ona görə. Amma o təkfirçi olmayıb. O heç də deməyib ki, hər yan darül küfürdür, nə bilim, belədir. Bunlar da bilsən necədir? Didün ha, namaz qılmayan kafirdir. Paçka məsələlər var. O ki, dərhal deməlisən, ət yemirəm, nə bilim, toğ yemirəm, hər yan darul küfürdür, tağut, hakimiyyə. Müslüman, bu paçkanı deməlisən sən, paketdir. Hə, məsələn, hələdir, qardaşlar. Amma İbn Baz əlhamdə namaz qılmayan kafir görüb, ancaq Albani görməyib. İbn Bazla Albani çox gözəl münasibətdə idi. Alim idilər ikisi də. Şeyh Hüseymin Namaz kılmayan kafir görürdü, Albani görmürdü. Şeyh Hüseyin'e soruşurlar ki, Albani deyirlər murcidir. Şeyh Hüseyin deyir ki, kim Albaniya murci deyirsə, ya bilmir murci nədir, ya da Albani tanımır. Onlar bu məsələni şişitməmişdilər. Sadəcə görürdülər və salam. Amma sələfi idilər, həmdülər. Amma burada bu alladıcı üslubdur. Bunlar bir dənə demirlər, bunlar gedirlər dalınca. Bunlar tətbiq edirlər, bunlar qaldırırlar bu söhbəti. Həm də Şeyh Fozan məsələn ola bir şey Saudiyə deyib. Çünki Şeyh Hüseyin bu məsələni şərh eləyib bir dəfə. Şəxsəmin deyir ki, kafir baxmayaraq kafir görür namaz qılmayanı deyir ki, bu məsələ qayıdır yaşadığın yerə. Ədir ki, əgər oradakı alimlər yaşadığın yerində kafir görürlərsə kafirdir. Kafir görmürlərsə kafir deyil. Çünki oran hər yenin, əhvalın oradakı yaşayan alimlər bilər. Aydın qardaşlar, belə məsələ bunların şübhədir. Onlar da yəni namazı olmayan insana müsəlman demək olar namazı olmayan e, insan müsəlmandır, əlbəttə. Əlbəttə. Amma sadəcə müsəlman bizdə əhl-i sünnədə necə deyirik? Bizdə şəhadətlə. Şəhadətləndir və ya tutaq ki, hamısını bilmək olmasa, hamısını şəhadət deməyiblər axı, eşitməmişik. Həm də o da demək deyir ki, hamısı gəlib sənin yanından keçəndə şəhadət demədilər, imtihan vermədilər. Onda qayıdırsan, onda qayıdırsan şeyə. Hə, hə onda ümumən şəhadətdir ümumən, ümumən, ümumən müsəlman şəhadət, şəhadət dənən müsəlman olur və ya bilmirsənsə, valideynə müqayisə edirsən, baxırsan valideynə müsəlmandırsa, müsəlman hökum verirsən, əgər onu da bilməsən, yaşadığı yerlə götürürsən. Şeyxülislam deyir ki, İslam belə bilinir, müsəlmançılıq. Aydındır, ona görə, ona görə məsələn, ölü tapbısız, tutaq ki, bir yerdən. Bilmirsən, müsəlman kimi dəfiliyəsən, yoxsa kafir kimi. Aydındır? Onda necə basdı? Onda necə tapırsınız onu? Müqayisə eləyirsiniz hansı yerdə ölüb. Əgər o yerin əhalisi müsəlmandırsa, müsəlman kimi dəfin edəcəksiniz. Yox, əgər kafirdirsə, kafir kimi dəfin edəcəksiniz. O belə. Yəni namaz düzdür, biz o, o demək deyil, mən deyirəm, yox, şahadəti deyə heç nə. Eləmə, get kef çək, namaz qılmazad, sən müsəlmansan, əla. Yox, yox. Şahadət birincidir. Sonra namaz gəlir. Hı. heç vaxt şey bilmir, bidət deyil şəhadətində, vaxşı düzgün tərəf. Aydındır, aydındır, yox. Qüsurlar var şəhadətdə. Aydındır. Yox, şəhadətdə qüsurlar var. Birinci, əhalidən, əlhəmdə, demək olar ki, çoxsu bilir. Xüsusən də bu dəvət gedəndən sonra, çünki mənə yadıma gəlir ki, kommunizmdə bəzilər bilirdilər. Sadəcə, cəmiyyətdən çıxan kommunizm, şey, cəm, e, kommunizm cəmiyyətindən çıxan cəmiyyətdir bu. Ona görə təlim olmayıb. Ona görə görürsən ki, hərdən insanlar bilmir, öyrət. Öyrət, çünki bunların valideynləri müsəlman olub. Aydındır, bu özün də sarıya müsəlman. Ola bilə bilməsin. Lakin öyrənsin, öyrənsin. Əlhamdə indi cahillərdən çoxsu şəhadəti bilir, hətta bəzi şeyləri bilir, indi qarışıq bilsə də, indi sən demişkən bəzilər bilir, bidətlə bilir. Məsələn, Əli ibn Əbi Talibi radiyallahu anhuni, məsələn, yozur e, Rasul, Allah və Rasulunun yanında. Lakin yenə, yenə, adam müsəlman sarıya, yenə. Belə onu deyirsən, inkar edirsən, qəbul eləmirsən. Necə? Sən deyirsən ki, şəhadət budur, düzgünü budur da, yəni. Yox, o, o bidətçidir, yox. Yolla azad demək olmaz. Yox, o bidətçidir. O bidətçidir, yox. Mən elə bildim, deyirsən, ümumiyyətlə deyib, lə, lə, yox. Yəni. Ha, yox, sadəcə Əliyyən vəliyulları sən ona baş salanda, şeyini yenə, e, yenə o əgər sahilinə eləysə, yox. Sahilinətdir şirk eləyən, alimlər üzürlü görüblər. Kafir var, bir müsəlman var da, Hə, Cahil də müsəlmanların içində. Hə, amma, amma, yox, amma, yox, cahillik indi baxır da, amma müsəlmançılıq da məsələn, bölünür də, görürsən, var müsəlman fasiq, mən müsəlman zalim və müsəlman bidətçi, yəni müsəlmanlarda da var mərtəbələr. Amma bu bidət, bidətçi, fasiqdir, cahildir, bu müsəlmanlara aiddir. Təbii. Hə, kafir, kafir. Yox, kafir, kafirdir. O qaydalar ki var, ha, biz deyirik ya, cüzət çatmalıdır və s. Bunlar onlara aiddir ki, qiblə əhlindən sayılır, müsəlman sayılır. Amma kafirlər hüccətsə lazım deyil, kafirdir. Yəni Yox, kafir də o. Deyil, laf cahil olsun. Yox, hə, amma kafir idi o. Kafir idi. Hə. Deyir ki, müsəlmanın yeri cənnətdir də. Sonda hə. hə amma müsəlman cəhənnəmə düşə bilər. Hə, yəni o yəni Sonda. yeri cəhənnəmdir. Yəni hə, əbədiyyən. Əbədiyyən hə. əbədiyyən 24 söhbəti gedirsə orada. Hə. Yəni, müsəlman cəhənnəmə düşə bilər. Hə. Əgər ümumən möminlərdən olubsa, ümumən tohid əhlindən, ümumən. Tohid əhlindən. Hə, ümumən. Ümumən tohid əhlindəndirsə, məsələn, e, İbn Teymiyyə deyir ki, mömin kimdir? Kim Allahı və bütün şəriət, peyğəmbəri və ümumən şəriəti qəbul edirsə, mömin sayılır. Şeyx Hüsam bir də Tisiniyə kitabında belə bir də cümləsi keçir. Yəni ümumən, ümumən Yəni, biz bilirik ki, e, biri var cənnətə birbaşa girənlər, birbaşa cəhənnəmə girənlər və girib müvəqqəti cəhənnəmdə qalanlar. Əbədiyyən cəhənnəmdə üç qisim insan qalacaq. Xalis kafir, xalis münafiq, xalis müşrik. Amma böyük günah sahibləri və ya kimisə, e, kimisə əməlində olubsa, məsələn, taq kişi, küfür, nifar, lakin o, o hədd, həddə çatmayıb ki, hətta dindən çıxa, onlar cəhənnəmə girsələr də sonda inşallah cənnətdədirlər. Və budur, Allah, bu axırıncı cavabımızdır. Allah bilir düzün. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullah və Bərəkatuhu. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين